Kiom da lingvoi en Brasilo? La iaro du estis dedicita al attentigo pri la indigenae lingvoi, cae ancora aperas en la reto novae informoi pri tio. En Brasilo, oni faris novan censon, kiu tamen ne estas plene completigita, sed la informoi estas interesai. Ciam Portugaloi ec coloniigis Brasilon antau pli ol quincent iaroi, trovigis en gi pli ol mil lingvoi de indigenoi. Nun oni trovas ducent dec hoc lingvoin cae dialectoin. Nur dec procento el tiui lingvoi havas pli ol quin mil parolantoin. En du mil dec ili estis ducent sepdec quar lingvoi cae dialectoi. Tio signifas che la mortado de lingvoi probabile plu dauras. Effective, oni ancora onestias precise quion da lingvoi existas en Brasilo. Tio calculado estas tecniche malfacila pro curiosa fenomeno. Por aldoni unu lingvon alla statisticae nombroi, One devas al nomi gin. Cai multae indigenei grupoi en Brasilo ne havas specifan nomon por sia linguo. Ancau ne, por si mem. Ili simple diras, ni estas ni mem. Alia statistica problemo estas la facto che indigenoi ofte parolas pli ol unu linguon. Ili parolas ancau linguoin de naibarei grupoi. Crome, la lernado de la portugala lingvo forte influas la identigon de la origina lingvo. Bona exemplo de statistica complicajo estas tio che en la censo de la iaro du mil dec trovidis pli ol ducent parolantoi de la lingvo tupinambara. Cai tion lingvon esploristoi consideras mal anto du iartcentoi. Cae inverse estis lingvoi cun registro de cent ocdec nau parolantoi, cae tamen oni trovis nur manplenon da parolantoi. Alia tecnica problemo estas decidi ciu iu lingvo estas aparta dialecto se parolantoi bone comprenas la cefan lingvon. Fakte, Dialectoi elvolvigas ciam comunumoi parolas iun lingvon, sed isoligas, tiel che la lingvo uso iom post iom changigas. Crome, oni constatis che indigenoi declaris sin parolantoi de iu lingvo nur porque oni ne consideru gin malaperinta, quancam ili iam ne parolis gin temas pri sento de postvivado. Uno plia curiosajo en tiu regiono estas la existo de dec sep signolingvoi inter indigenoi. Crome, oni trovis ancau faifo lingvon, ciel version de la lingvo Icolen en la norda Brasila stato Rondonia. Por postvivado de lingvo necessas post vivado de la culturo cae tradizioi de giei parolantoi. Amplexa sen arbarigo, migrado al urboi, al preno de laboro cae lodge locoi fremdai al la indigenoi, la influo de blancula invado de ilia territorio por serciado de oro cae ligno, ien longa serio da perfortado alla indigena culturo. Se ne paroli pri la recta attenzado contra ilia vivo. Quancam non tempe oni vidas clopodoen inter indigenae popoloi por conservado de iliei lingvoi, tamen ancora estas granda la dangero de malaperado. Lau unuiginta nazioi, quardec percentoi el la ses mil lingvoi en la mondo en du mil dexes trovigis sub risco de estingigio.